داخل مسجد باز بود همون در یک نبی کریم ده ده سال بسته تشریف می برد خونه هم رود در مسجد هست می بیره داخل مسجد روی 20 دقیقه خونه میشه چرا جلول نمی گیرن آیا سکوت در موقع منکر جایزه در منکر رو می بیرن کارش رو می بیرن چرا سکوت کرده این جاهاش باید بیارن ما هم یه سوال ما مطرح می کنم کتاب صحیح بخاری بهش یک سال نه صد سال فرصت هم از کتاب صحیح بخاری دو رکز نماز از اول تا آخر برای من ثابت کنید ها سنت ها هستن ها مستحبات این ها واجبات هستن اینجا سال لازمیش کل احکام نماز بیارن مکروهات بشو بیارن اول همین که برن چهار رکعت فرضه ها سنتن قرات این خونده سنته تکبیر تحریم فرضه تکبیر رکو سنته ها از حدیث بیارن پیغمبر گفت فرض سنته همین بیارن تا قیامت بیارن نبی کریم گفته تکبیر تحریم فرضه تکبیر کو سنته این آیت خونه سنته اون خونه فرضه این قلب خونه سنته این قلب خونه مکرو میشه اینو بیاره نبی کریم گفته سنته نبی کریم گفته فرضه اگر گفت از اصول استعمال میکنه اصول بالا اونها نیستن و در اشتهاد میکنه اشتهاد شرکه بیاره از حدیث ثابت کنن تا قیامت فرصته دو رکعت نماز دو رکعت نماز داخل صحیح بخاری از اول تا آخر ثابت نمیشه داخل کتاب سنن نسائی ابن ماجه ابو داود مسلم هر کتاب تنهایی بخواه ثابت کنه میشه مگه مجموعه احادیثی که نبی کریم خوندن مجموعه اقوال نبی کریم چی بود اونها بلا کن مجموعه احادیث تنها صحیح بخاری نیست تنها سیاست نیستن از خود امام بخاری داخل کتابش دور نماز کامل نداره چگونه نماز خونده خودش حدیث بیارن خود بخاری چگونه نماز خونده مسلم چگونه نماز خونده ابن ماجه چگونه نماز خونده جوابش چه اینو حتما نه روی یک سری احادیث بار میکردن داخل کتاب خودشون نیست اون احادیث جا دیگه هستن هر چیزی داخل کتاب فقه گیر بیاد اون دیره اون احادیثن اون قرآنه چکیده دین همونه که هیچ چیز مخالف قرآن نیست بعضی اعتراض میکنن بعضی اعتراض میکنن میگن که کتابی که امام منیفی نوشته در مجموع چهل عالم ما میگه باسنه ثابت میشه در مجموع تصنیف فقه ابو حنیفه چهل تا از بزرگان علما نشسته بودن حتی در یک زندگی نامه من خونده سفیان ثوری خودش میگه وقت اخذنا به اکثر اقواله اکثر قواله ابو حنیفه میگیرم از محدثین زمان خود ابو حنیفه شخصی را پیش ابو حنیفه گفت پیش سفیان اومدم چجوریه فرمودند که بزرگتر عالم سفیان سوریه از پیش سفیان از پیش ابو نفر پیش سفیان سوری گفت پیش ابو نفر آمدن چجوریه گفت بزرگترین عالم عالم به علم حدیث به علم قرآن در زوی زمین ابو حنیفه سفیان سوری نمیگه از محدثینه خودش میگه که اکثر قول ابو نفر من گرفتم یحیی بن سید قطان از علماء جر و از اولین علما هست خودش میگه اکثر قول ابو نفر من گرفتاری اول میکنی نه که من بگیرم اونها یحیی بن سید قطان که امام مسلم در مقدمه مسلم مینویسند که جز اساطین علم اینها مقدمه مسلم نگاه کنید با چه الفاظی در تعریف میکنه مسلم شعبه ابن عدی ابن عدی که اول مخالف ابو حنیفه بود وقتی که اقوال ابو حنیفه فهمید در چی میگه اون کتاب مسند امام اعظم تصنیف کرد اون احادیث ابو حنیفه تصنیف کرد نوشت یکی از مسندهای امام اعظم روایت از ابن عدی هست اونها یک فهمیدن چیزی نگفتن این کیه یحیی بن یحیی بن معین از علماء جهر و تعدیل خودش میگه اکثر قول من در عمل میکنم از اولین علما علم جهر تعدیل نگی نه هزار هم اصل ابو نیفه بوده نه داریم ما اعتراض میکنیم انتقاد میکنیم ابو بعضی میگن که خود خب در در محضر ابو نیفه 40 تا عالم شد اقوال اونها کجا هستن ما میگیم اقوال اونها کجا چهل عالم کجا چهل میلیون عالم در تایید میکنه رو اون زمان چهل عالم بود الله چهل میلیون عالم یا مفتی روز بیشتر مذهبی که 700 800 میلیون نفر حالا اتباع داره در حال حاضر لاقت بین 800 700 میلیون نفر چهل میلیون که ملا هستن چهل میلیون مفتی هستن همین داره تایید میکنن چهل عالم بجای خود چهل میلیون در تایید میکنن از کل آثار از شده اینها ابو نیفه معمول شخص معمولی بوده در سه زمان روی کل دنیا فقهانه حکومت کرده زمان عثمانی ها امپراتور عثمانی کی بوده اینها این همه شانفی بودن در من در زمان عباسی ها کی بوده اینها قاضی قضا ما ابو یوسف بوده در زمان مغول ها تاتارا تاتارخانی چی کتاب فتاوایی ها در زمان تاتار کل منطقه رو گرفتن حنفیه بودن فقه رو در سه زمان کل دنیا حکومت کرده هزاران عالم رد شده در هزاران دادگاه بر بعضی حنف رای صادر شده حالا هر کسی بیاد عالم جاهل اعتراض عالم جاهل اعتراض اعتراض برای ابو اعتراض بر دینه استنباز دی داره میکنه از احادیث داره استنباز میکنه چه شبهاتی چهل تا عالم بیارید که به حضر ابو نیفه نشستن سند هست برای این قول ما اخی نگفتی ابو نیفه هم نگفتی افرادی که اونجا بودن اونها گفتن یکی از حلقه های درسش وکی جراح هست یکی از حلقه های درسش عبدالله بن مبارک هست عبدالله بن مبارک از علمای حدیثی هست که امام بخاری به وجود ابن مبارک افتخار میکنه ابن مبارک میگوید که من رفت به سرزمین شام با آزای ملاقات کردم گفت در کجا گفت از کوفه گفت از نزد این بدعتی ابو حنیفه گفت چیزی نگفت رفتن روز بعد احادیث گفتم که حدث نعمان بن ثابت حدیث خوندم اجا احادیث خوبی کی گفت این نومن کیه گفت این ابو حنیفه دیروزی هست گفت استغفر الله توبه میکنم در مکه مکرم ملاقاتش کرد دستاشو گره حضرت من معاف کن شما رو نشناختم قبلا من ابن مبارک میگه که و غزان بلاد و من علیها امام مسلمین ابو حنیفه می کل دنیا رو زیرت بخشید امام مسلمین اما ابو حنیفه قول ابن مبارک شعر بزرگ داره به آیات بآثار وفق في حديث بآثار وفق في حديث كالآيات الزبور على الصحيفة بآيات حديث آثار صحابه کرام دنیا پر کر دے ولقد رأيت العائبين لها صفاها كساني كي قول ابن مبارك كساني كي از ابو حنیفه انتقاد عيب عیب ولقد رأيت العائبين لها له صفاها يعني مش بيوقوفا آخر چی میگه به هر دلیلی که اونها انتقاد کنن حجت هاي ضعيف دار ارائه میکنن قابل انتقاد نيس ابو حنیفه ان قول الله مبارك ان میگن كي امام المحدثين صفات ابن مبارکی اون داری حرف میزنه امیرالمومنین فی الحدیث شعبه هست اون داری حرف رو میزنه بگین نیست هر هم میخواید بگیری حتی سفیان صوری میگه تنها چیزی که مردم وادار کرده روی انتقاد زد و حسدی بوده که شهرت بولیور تحمل نکرده بعضی میگن که نگاه کن چقدر تعصب تعصب به صورتی که از امام بخاری در دفاع میشه دفاع از یک عالم دفاع از دین است دفاع از دینه دین آورده برای مردم استنباط احکام کرده همه علما بزرگ بودن همه شد قابل تمجیدن خدمات تا امشب میرسی به بحث سیرت حضرت انصار مهاجرین و حضرت این مردم اهل مدینه اینقدر برای ما نیکی میکنن که ما داریم دیگه کل نیکی ما از ما چکار کنیم همه کار خودشون میکنن کار میکنن زحمت میکشن فقط ما میخوریم ما میترسیم که نیکی ها ما ضایع نشن نبی که فرمودن که شما ضایع نمیکنی نیکی های تزاین که ما اثنیتم علیهم تزاین رو تعریف کردی شما اونها در برای شما احسان کردن تعریف اونها رو بکنی و اونها دعا خیر بکنی نیکی اونها به شما نیکی میرسه پس جواب احسان برای کسی دست انسان نمیره تعریف کرده برای شما کسی احسان میکنه دست هم نمیرسه بهش بدید به شما هدیه میده دست نمیرسه هدیه بهش هدیه بدید تعریفش کن برایش دعا خیر بکن حقش ادا شده اگر داری ما تعریف از علما میکنی از ائمه میکنی اون احسان برای امت کردن برای جهانیان کردن دین مشخص کرد راه اینه راه بگیری برید همین راه رو رفتن 1400 سال دیر مون اگر از از اول اختلاف شروع می همین انتقال داره امریکا از اون زمان انتقال می کل اینها بیدین می شدن یه قولی هست که قابل الکار نیست زمانی که استعمار انگلستان با کشورهای هند و پاکستان شبقاری هندیه شروع شد و برای اولین بار انگلستان حکم صادر کرد آزادی بیان آزادی مذهب آزادی دین داخل هندوستان حاکمه باید این روی کنید مذهب این مذهب شروع شد از همون زمان هزاران نفر بیدین شده تاریخ مطالعه کنید میرسی به چیزا چرا آخه دیدن که هیچی مهار رها شد به جاهای رسیدن که است. می هزار نفر بیدی شد آخر این گواهی تاریخ گواهی معنی است. برگردی به تاریخ انگلستان چکا که رو کشور شبقار هندیا هدفش چی بود هزار انسان بیدین کرد اگر مهار اویل کو اگر به خودت برو با بدن از من بپرس تقلید نیست هر چی از من بپرس تقلید اما از من شافی پرسیدی از امام احمد ابن حنبل پرسیدین از اونها پرسید میشه تقلید اون میشه شرک چکار کنه مردم دنبال کی برن از ما پرسا تقلید میشه حرام میشه بازم از اونها هم حرام میشه به کجا بر مردم ای هر انسانی صلاحیت داره که دین استعمال کنه کلا و هاشا الله چی میگه فصلوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون الله میگه اینو از علما پرسید، الله داخل قرآن در سوره توبه میگه که اول نفر من کل فرقه از هر قومی چند نفر بند اینو حاصل کنن چکار کنن به مردم تعلیم بدن الله میگه بری چند نفر به مردم نرد اما داری مخالف الله صحبت میکنی الله میگه چند نفر اینو حاصل کنن به بقیه تعلیم بدن ما میگیم نه هر کس خودش بره خلاف خلاف قرآن هست نیست کجا هست یا قرآن باز کنی کل آیات مخالف اونن در موردی قبلا صحبت شده اینو چی در شروع کردند انتقاد بر اوبر میشه انتقاد بر عثمان میشه انتقاد بر علی میشه انتقاد بر صحابه کرام میشه انتقاد بر علمای ربانی میشه این هست ایمان این هست اعتقاد چرا عمر به سرکت خونده چرا عمر طلاق کرده چرا عمر فلان کار کرده چرا عمر فلان کار کرده هر چی در میگه از عمر داری میگی ما ای سرکت هست بالا عمر هست سه طلاق است بالا عمر هست فلان چیز هست مال عمر هست چرا عمر این کار کرده همون چیز یهود داره خوشحال میشن مسیحی داره خوشحال میشه از این چیزها یعنی هرگاه هست مالی میفرمان هرگاه که آخر امت اول امت لعنت کرد اون زمان بدتری زمان هست داری با آخر امتی اول امت انتقاد میکنیم در لعنت میفرستیم با اگر در دین مسیحیه برگردید در قرآن بخونید از چی؟ از احبار از حواریون نگاه کنید حواری در قرآن میشه حواریون کی میگن؟ یاران ایسا رو میگن الله جل شانو یار سال دوست داره از مسیحا پرسید بهتری افراد کی بودن میگه حواریون عیسی بوده از ما میپرسن بهتری انسان کی میگه ما هستیم اونها نیستن چه داری انتقاد میکنیم ما اما زیر سوال داری میره داری اغیار خوشحال اغیار داری خوشحال میکنیم ما با کار داری میکنیم تیشه بر ریشه اسلام بزن هزینه بکن سیدی منتشر بکن شعبه داخل دین بیار فکر بکن جواب ندارن